اگر شخصی به نمایندگی شخصی ماشین بخرد و آن ماشین دوباره همان نماینده بخرد از نظر شرط چگونه هست اینجور جایز نیست اگر کسی رو وکیل کرده برو ماشینی برای من بخر ماشین خری الله ماشین خریده شد آیا خودش میتونه برای خودش بخره همین وکیل یا نه وکیل اینجوره نمیتونه بخره باید وکیل ماشین رو بگیره تحویل صاحب به همون مؤکل خودش بده مؤکل که معاشی رو تحویل گرفت بعد با وکیل بفروشه اما این که خود اول ماشین برای اون بخره تو برای خودش قول نام بکنه بدون از اینکه مؤکل در کار باشه این جایز نیست این این کار اکثر افرادی میکنن که میخوان کسی پول قرض کنه ماشینی بخره میگه حالا این پول بگی برو رو بگی و برای خودت هندوار خودت بخره سود پول منو بده این سود است این جایز نیست مگر اینکه ماشین رو خرید تحویل دهد وقت تحویل گرفت بعد از تحویل گرفتن ماشین دوباره با او بفروش